na swoich koncertach podkreślał tę zdumiewającą umiejętność przetworzenia rozmaitych wpływów, prawda? Tak. Bardzo różnych wpływów na własny, natychmiast rozpoznawalny e, e, styl. Ja, to jest pewien problem, dlatego że jak w, spróbujemy wczuć się w, w duszę, no jednak idola, Y, gwiazdy wszechczasów niemalże dla pewnej grupy odbiorców oczywiście i on sięga po Something Harrisona, prawda? No właśnie. jak to zaśpiewać? Jak to zaśpiewać? Czy zaśpiewać tak jak w oryginale? No raczej nie. Spróbować czegoś innego i on to próbuje, ale też pozostają wątpliwości i mieszane uczucia. Czy to nie jest tak, że jak słuchając, <laughs> słuchając Presleya utwierdzamy się w przekonaniu, że jednak co oryginał, to oryginał. Ale trzeba oddać Presleyowi, że w tym całym szeregu standardów rock'n'rollowych on kilka, kilka ma swoich, prawda? On jest u siebie. To on nadaje ton, on, jego interpretacje przechodzą do historii. Tak, on sobie zawłaszczył, tak, tak, tak, tak jakby, prawda, y, co najmniej kilka standardów, które są właśnie już nierozerwalnie z nim związane. No i zawsze przy, wszyscy powtarzają tę słynną historię, kiedy przyszedł jako młody chłopak do studia y, aby nagrać piosenkę za 4 dolary i e, szef, producent mm, uważał, że, że nie warty jest skoncentrowania się, że, że nie warto mu poświęcać czasu, no ale sekretarce wpadł w oko i ona go wtedy zapytała, w jakim stylu śpiewasz. Elwin odpowiedział we wszystkich. A do kogo podobne jest twoje brzmienie? Do nikogo. I <laughs> te odpowiedzi Elwisa dużo mówią młodego. Ale, ale, to jest też taka nauczka zupełnie na marginesie i dotycząca nie tylko tego gatunku muzyki, że mm, wykonawcy powinni słuchać wszystkich gatunków muzyki, podkreślam, nie fachowców, nie specjalistów, nie muzykologów, tylko słuchać prawdziwych słuchaczy, prawda? Oczywiście nie chcę nikomu tutaj zabierać, y, powiedziałbym, y, godności i wartości, bo y, nasz zawód krytyka muzycznego, prawda, jest godzin jak najbardziej szacunku i wymaga kupę lat pracy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj stawiam wielokropek, ale jednak jest bardzo istotne, żeby, żeby, mm, żeby oceniać i sprawdzać, jak, jak słuchają tego Y, na przykład ci, którzy są w obsłudze koncertów, albo szatniarze, prawda? Co ci się podobało w tym koncercie? No, ktoś może być zaszokowany. Powie ta, ta i ta piosenka. Ale dla krytyków to właściwie tak przeminęło bez czego. To oni decydują o tym, co przechodzi do historii, a co nie. Mm, tak, i w kuchni często padają naj, najtrafniejsze e, słowa, spostrzeżenia. Wiemy o tym i i Elvis no, zbudował rzeszę fanów, to, to jasne. Mm, no i wynika to też z państwa, z państwa wpisów, z państwa listów, które traktują dziś oczywiście o Elvisie w tej części, ale także o na przykład kwadrofonicznych tak. radiomagnetofonach. Tak, pan Wojciech z Krakowa pisze tak. Mam samochodowe radio na kasety magnetofonowe z podziałem głośników lewe, lewy, prawy, przód i tył musiały być w Stanach takie kasety. Oczywiście połączyłem głośniki przednie i tylne i mam stereo. Radio jest wspaniałe, używam go w domu, więc y, technologia historyczna, ale jakieś, jakieś y, odpryski, powiedziałbym, współczesne są. Y, Pan Krzysztof z Wrocławia mm, pisze, że zestawienie akurat dziś Kesha i Elvisa nie do końca mu pasuje. Co do Elvisa, można by go zestawić z Michaelem Jacksonem. A to jest szokujące trochę. Obaj już nie żyją, często stawiani razem jako jedyni artyści o porównywalnym statusie króla. Jeden rock'n'rolla, drugi popu. E, co do samej prezentowanej płyty, mimo że od jej nagrania minęło już tyle lat, słychać energię, takie pozytywne wrażenie płynącej energii. Zespół towarzyszący bardzo dobry. Może to nie jest dzieło wybitne, ale nie trąci myszką, broni się. Nóżka chodzi u mnie podczas słuchania. Gdybym miał większe pomieszczenie, to bym zatańczył. W no, skali szkolnej 1,6 daje mocną piątkę. no, można by dyskutować yy, co do Elvisa, to można by zestawić z Michaelem Jacksonem, choć obaj nie żyją. Często stawiani są razem. Yy, I tutaj to, co w nawiasie mnie zastanawiało. Jeden rock and rolla, drugi muzyki pop. Wydaje mi się, że za mało w stosunku do Michaela Jacksona, za, za mało użyć określenia pop, prawda? Michael no tak samo można powiedzieć, że Presley jest gwiazdą muzyki pop. To jest najbardziej szerokie pojęcie popkultury. Tak, zdecydowanie. Natomiast stylistyka jest jednak odległa i, i jednego i drugiego wykonawcy jeśli chodzi o audytorium, porównywalna. No, wszelkie, wszelkie szuflady są, są chyba zbyt tak. tutaj ciasne, wąskie i, i trochę szkodliwe dla takich, e, dla, dla twórców tego, tego formatu. Y, czytaliśmy, cytowaliśmy panią Sylwię tychów, prawda? Chyba jeszcze nie. Jeszcze nie. Szokujące w dokumentach o śmierci Elwisa może być jedynie to, jeśli to i stoi tam napisane, że w ogóle nie umarł. Ale to, że Elvis żyje i tak zawsze Wiedzieliśmy. No właśnie. E, dla My Way w wykonaniu Elvisa warto, Elvisa Presleya warto słuchać, mimo że jest wiele wersji piosenki. Ta ma autentyczny ból do tego stopnia, że za często słuchać nie można, za duże emocje tak zaśpiewać ją mógł tylko mistrz, pan Antoni ze Szczebrzeszyna. Chyba z tej miejscowości to jest pierwszy mail, który dostajemy. Nie bez kozery mówi się, że Elvis Presley jest wiecznie żywy, pisze pan Robert. Elvis jest kapitałem ludzkości, kołem ratunkowym. Z nim zawsze wyjdziemy z honorem. Uda się każda prywatka. Słuchamy go, gdy się śpieszymy, czy wręcz odwrotnie. Słuchamy króla popu w kolejce do lekarza, czy w korku. Król jest tylko jeden Elvis Presley. Życzenia pan Robert dla nas wszystkich śle. Odwzajemniamy. Bardzo, bardzo pięknie e, dziękujemy. Ja tutaj dostrzegam pewną nostalgię z naszej polskiej perspektywy. Jeśli się nie mylę, podejrzewam, że to jest y, zbliżony rocznik do mojego, a zatem czasy, kiedy naszej wczesnej młodości kiedy było szaleństwo na punkcie Elvisa Presleya, kiedy można było kupować pocztówki za stosunkowo niewielkie pieniądze z jego nagraniami, zestawienie biednego kraju, jakim byliśmy wtedy, prawda? Są lata 50., no druga połowa już jednak, prawda? Więc to troszkę inaczej niż przed 56 roku. Ale z jednej strony powiedziałbym ta, ta bieda, ta szarość taka i, i no właściwie żadnych szans na to, żeby pojechać, zobaczyć gdzieś kawałek świata. A z drugiej strony oddech tego świata w postaci przebojów, które trafiały bez żadnego pośrednictwa, ponieważ Elvis nie musi mieć tutaj żadnego dodatkowego komentarza, pośrednika, po prostu kupujemy wtedy pocztówkę, kładziemy na gramofon, jesteśmy z Nim razem, prawda? To miało absolutnie specjalne znaczenie i to zostaje na całe życie w pamięci, niezależnie od tego, kto ktoś bardziej ceni Elvisa czy mniej. To jest dokument pewnej, pewnych czasów, również w Polsce. Tak, tak, na pewno tak. No, ja cały czas przypominam o tym, o tym e, debiucie z 56 roku. 56 rok, wtedy, wtedy świat wyglądał zupełnie inaczej niż e, na początku lat 70. No i ten debiut nieskażony kompromisami, nieskażony jeszcze pogonią za pieniądzem, całym managementem. No, państwo o tym wiedzą. Wielu, wielu mm, purystów uważa, że, to, to, że ten prawdziwy Elvis to to właśnie ten sprzed e, e, jeszcze mm, kariery filmowej, mm, ale dziś rozmawiamy o Elvisie późniejszym i pan Piotr napisał do nas e, tak. Wiele atramentu, stuknięć klawiatury. O fenomenie Elvisa napisano tak wiele, Ponownemu podjęciu tego tematu może towarzyszyć onieśmielenie, ale mimo tego spróbuję dodać swoje trzy skromne grosze. Ów fenomen – to z jednej strony autorskie genialne połączenie różnych tradycji blues country, gospel i nasycenie afroamerykańskim rytmem bluesowym feelingiem śpiewu białego, białego Amerykanina. Przełamanie barier, zmiatające ze sceny stereotypy. Sądzę, że za tym mogli pójść wszyscy ci, którzy mieli w sobie naturę buntu i sprzeciwu wobec sztywnych klasyfikacji, wobec szeroko pojętych murów granic gett. Do tego chyba najważniejszy atut unikatowy głos. Z drugiej strony mamy wszystko, co zwykło nazywać się charyzmą sceniczną. Postura, wygląd, charakterystyczny sposób poruszania się i te niebywałe stroje. Pewność siebie, ale okraszona urokiem osobistym. Wielu chciało naśladować ten imidż. Czy współcześnie mamy takie postacie? Nie wiem, ale sądzę, że takie fenomeny na mainstreamowej scenie należą już do przeszłości. Zbyt wiele zmieniło się w medialnym świecie. Choć przecież na stadionach doświadczamy wciąż tak wielu charyzmatycznych muzycznych performansów. Koncerty machiny, takie jak ta, której efektu słuchamy dziś, w 1973 roku były bezprecedensowe. Dziś są już chyba znacznie częstszym zjawiskiem. Za najlepiej sprzedającymi się koncertami stoi armia specjalistów. Do głowy przychodzi mi moc scenicznego oddziaływania Lady, Lady Gagi. A jednak zbyt wiele tu różnic. Przy całym szacunku dla, dla klasy wokalu i kreatywności wokalistki, porównanie z Elvisem brzmi bardzo obrazoburczo. Show nie było jedynym e, sednem występów Presleya a tak zbyt często bywa e, współcześnie. Florence czy Adele również potrafią zaczarować publiczność, gromadząc grono bezgranicznie oddanych fanów. Panów z taką charyzmą jakby teraz mniej, ale to wciąż fenomeny trochę nieporównywalne do Elvisa. A więc prawdziwych legend już nie ma? Zapytuje nasz słuchacz. Może warto Byłoby szukać ich bardziej na scenie rockowej. Tu niektóre legendy wciąż jeszcze nie zeszły ze sceny. No ale cóż, zwykle zespoły z dawnych lat, często z wielokrotnie zmienionym składem, frontmenami, już nie ma tak wymiatających wokalnie jak kiedyś, ale może pojawią się odmienne głosy słuchaczy. Jestem bardzo ciekawy, słucha się cudownie, tego było mi dziś y, trzeba. I tu jeszcze pan dodaje, Presley z tego schyłkowego czasu wciąż ma wiele do zaoferowania. Także ten odcień barwy, smaczki wokalne, których nie słyszało się w jego wykonaniach, prezentacjach z, z wcześniejszych lat. Pan Piotr tak bardzo tak ładnie, Bardzo ładnie, bardzo dziękujemy. Daję do myślenia chwilami. A ja jeszcze chcę dodać, żeby nam nie umknęła pewna rzecz, pewien fakt historyczny. Otóż epoka rock'n'rolla amerykańskiego – były na ten temat filmy, już być może zapomniane, a więc nie tylko Elvis Presley, ale Bill Haley, prawda, Tommy Steele. To była prawdziwa rewolucja, również rewolucja obyczajowa. To wszystko się działo, jak tu zresztą słuchacze zwracają mm, uwagę, w kręgach, w środowiskach Ameryki średniej klasy, białej, prawda? Stanów środkowego wschodu, y, i, i, i powiedziałbym tego centrum konserwatyzmu. No dzisiaj, przekładając na język dzisiejszy, może republikanów, prawda? Ale nie chcę za daleko wchodzić, broń Boże, w jakieś aspekty polityczne. Niemniej wtedy rewolucja obyczajowa. Nagle młodzież pokazała, młodzież wtedy, dzisiaj to są już bardzo wiekowe postaci, y, pokazała, że chce mieć swój świat, chce się ubierać na swój sposób chce nie kupować... Było, nie było zgody starszego pokolenia. Nie było. Wtedy to określenie, które się już troszkę zaktualizowało, jakby spowszedniało, konflikt pokoleń. On zaistniał wtedy na dużą skalę mhm. i rozpoczął się w Ameryce, no i zaczął promieniować też w inne części świata. To, że dzisiaj uważamy, że rewolucja goni rewolucji w tym gatunku muzyki jest czymś normalnym, ale to się kiedyś zaczęło. Kiedyś no i rewolucja płytowa, to o tym cały czas też pamiętamy. Single i później duże płyty. Duże płyty i tutaj kontrakt potem Elvisa z wytwórnią RCA, no to była mm, niebotyczna sprawa, w, w, y, jeśli mówimy o historii fonografii. Ten debiut, o którym tak cały czas mówię, w ciągu tygodnia Elvis RCA sprzedało 150 tysięcy egzemplarzy debiutu w ciągu jednego tygodnia w Stanach Zjednoczonych. Czeg czegoś takiego wcześniej nie było. Rozwój mediów, rozwój telewizji już na większą skalę, prawda, również telewizji kolorowej. Ja nie, nie pamiętam dokładnie, kiedy to się dzieje, ale mniej więcej 50 lata, no bo radiofonia znacznie wcześniej, prawda, mhm. czyli środki przekazu. Środki przekazu i multiplikowanie nagrań. Kiedyś tak nie było. Kiedyś rozchodziły się nuty w czasach klasycznych, baroku i tak dalej. Że tak. Ale czasy nowożytne, wiek XX, to już są media elektroniczne. Jak akurat Presley miał szczęście urodzić się, działać w momencie niesłychanego, niesłychanej ekspansji tych mediów, a tutaj powiedziałbym przypieczętował jakby ten środek komunikacji, grając koncert transmitowany do wielu części świata, więc y, to ma też symboliczne znaczenie, prawda? Wiatr Satellite. Tak, urodził się w idealnym momencie dla, dla rozwoju swojego talentu, fonografii. To, co się działo w studiach w Nashville, kiedy nagrywał pierwsze płyty, to też jest oddzielna historia, kiedy przystosowano całe studio E, omikrofonowano je dodatkowo, bo Elvis nie potrafił śpiewać studyjnie stojąc w jednym miejscu. Tylko on miał ten swój ruch, miał, miał, miał ten swój taniec także w studiu. I te pierwsze sesje spełzły na niczym, zostały przerwane, bo nie potrafiono utrwalić jego, jego głosu, ale y, y, poradzono sobie i Davis nagrywał tańcząc. No a my słuchamy. Elvis. Bo powiedziałeś Davis. El, Elvis, Elvis, oczywiście tak, tak. Elvis. Tak. Chociaż Davis, jak się dobrze, <laughs> dobrze przypomina, to, to no nie, chyba nie. Jednak Davis chyba nie. No tak, to inny, inny temat. Proszę Państwa, y, zachęcamy. Państwo zresztą dziś, e, dziś piszą Elvis, no i Cash. I Cash w części mm, drugiej powracamy mm, do Honolulu. Druga, druga część, druga czarna płyta przed nami. What Now My Love, Fever, Welcome to My World, Suspicious Minds, e, I Remember You, następnie krótka suita Long Sally Holoda Shaking Going On, An American Trilogy, A Big Fang O Love, Can't Help Falling in Love. What now, my love. Now that you left me, how can I live through another day? Watching my dreams I could see, once I could feel. Now I am numb, I've become unreal. I walk the night. my soul. For now, my love, now that it's over, I feel the world closing in on me. Here come the stars. fantastic audience. Thank you very much. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, cause I know never treated like him we When you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Captain Smith and Pocahontas, I had a very mad. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare you give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! And Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Uh, here's a point that I have made. Cats were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you fever when we kiss you. Fever if you live and learn. Fever till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp, chomp. Okay. Thank you. Thank you. They're beautiful. Thank you. my world. Won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock, and the door shall be open. Seek, and you will find. Ask, and you'll be given the key. waiting there with my arms unfurled, waiting just for you. Welcome to my world. Okay. Okay, thank you, baby. We're caught in a trap. I can't walk around because I love you too much, babe. Why can't you see what you're doing to me? suspicious minds. And we can build our name on suspicious minds. So if an old friend I know, somebody say hello. know Well, don't you know? Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much. Uh, I'd like to introduce the members of my group to you before we go any further. Okay. Uh, first of all, Mr. J.D. Sumner, the Stamps Quartet. The Sweet Inspirations. Little girl with a beautiful high voice is Kathy Westmoreland. On the lead guitar is James Burton. On rhythm guitar, John Wilkerson. On the drums is Ronnie Tutt. On the fender bass, Jerry Schiff. piano is Glenn Hardin. The guy that gives me my scarves and sings harmony with me, and his name is Charlie Hodge. Our conductor, ladies and gentlemen, is Mr. Joe Gershaw. Joe Gershaw Orchestra. in the summer is gone. I'll be lonely, oh so lonely, living only to remember you. I'll remember too your voice as soft as a warm summer breeze, your sweet laughter mornings after, ever after, I'll remember you till your eyes someday I'll return to stay. Till then, I will remember you. Every bright star we made wishes upon love me always, promise always. Ooh. can really put your hand around a oh baby. Oh, oh, baby. Yeah, oh, baby. I miss all my fun tonight. Yeah. How long tall Sally, she's a Bill Sweet, she got a everything that all could y'all need, oh, baby. Oh, oh, oh, tonight, yeah. I saw Uncle John, a bald-headed Sally, and in duck right in the alley Oh, baby, yeah, hey I'm on the fun tonight. land Dixieland. I was born early, Lord, one frosty morn. Look away, look away, look away, Dixieland. all. My trials, Lord, soon. fantastic. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Big honor. listen to a sound baby. Ain't asking you. Girl, just a bigger, bigger, bigger heart of love. Will do. Rihanna. Oh, hey, Atlanta. just a you're born behind, filled with honey to stop. I ain't greedy, baby. All I want is all you got, another baby. I ain't asking much of you. Well, just a bigger, bigger, bigger, a could bring him to give me this ain't asking you just a bigger, bigger, bigger of love. Will do, will do. Just a bigger, bigger, bigger of love. Will do, will do. Just a big, big, bigger of love. Will do. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. You're really a fantastic audience. And uh, there's a song we did in Blue Hawaii um, that we did here about 10 years ago. And I'd like to sing it especially for you. Wise men say only fools surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Za kwadrans wybije północ. Wieczór płytowy w dwójce. Dziś giganci, mm, śmiało możemy użyć tego określenia odnośnie naszych dzisiejszych bohaterów. Elvis Presley, 14 stycznia 1973 roku. Honolulu. Aloha from Hawaii via Satellite. Taki tytuł nosi ten podwójny album, który ukazał się już 1 lutego 1973 roku. Jedna z najsłynniejszych płyt koncertowych wydanych do tego, mm, do tego czasu platyna, wcześniej złota płyta już w lutym, y, potem platyna, podwójna platyna, potrójna, no płyta obsypana nagrodami, obsypana y, też zachwytami fanów, bo Dużo Państwo piszą dziś i to jest dla nas najistotniejsze. Jednak chyba przeważają opinie, że ona przynależy jeszcze do tego no, złotego okresu Elvisa Presleya. Zaraz przeczytam pierwszy z maili od pani Moniki, która się <laughs> tytułuje jako psychofanka z podziękowaniem, ale nie mogę się oprzeć, proszę Państwa, takiej refleksji. Jak to wspaniale e, przekazywać piękne Mm, dźwięki ze Stanów Zjednoczonych i mówić tak pięknie o tym kraju, który wydał tak genialnych artystów właściwie w każdym gatunku muzyki. Chciałby się mówić tylko dobrze i tylko dobrze, co okazuje się ostatnio nie jest takie łatwe, a więc tym bardziej jesteśmy wraz y, z pamięcią o tych wielkich, mając nadzieję, że będą kolejni i kolejni. Pani Monika pisze tak. Dziękuję za ten wieczór. Pięknie panowie mówią o Elvisie. Dziękujemy. Psychowanką jestem krótko, bo jakieś dwa lata. Nie wiem, dlaczego przyszła ta miłość do Elvisa. Może wraz z dojrzałością, ale w tych piosenkach i jego życiu tyle znajduje z siebie. To był i jest fenomen. Szczególnie, że mówimy o nim prawie 50 lat od chwili śmierci. Z trudem słucham o schyłkowym Elvisie. Trudno się z tym nie zgodzić, choć ja powiedziałabym, że schyłek zaczął się dwa lata później. Widzieli panowie Elvis Epic. Ja widziałam dwa razy, polecam. Elvis tam jest pokazany w najlepszej formie. Ta audycja dziś święta jest dla mnie największą radością. Dziękujemy. Również dziękujemy za miłe słowa. Pan Paweł z Gdańska. Fenomen Presleya, fenomen Kesha. Patrząc zarówno z dzisiejszego punktu widzenia, jak i tego z lat 70., wydaje mi się, że zarówno Elvis Presley, jak i Johnny Cash, oprócz wspaniałych wokali, tchnących jakąś trudną do zdefiniowania szczerością, mieli jeszcze jedną ważną wspólną cechę. Oni byli takimi pozytywnymi twarzami Ameryki. Reprezentowali to, co w Ameryce mogło się podobać pośród wielu kontrowersyjnych kwestii tamtego, też i naszego czasu. Pozdrawiam z Gdańska, dziękuję za muzykę przywracającą nadzieję, pan Paweł. Tak, nawiasem mówiąc, to trochę też szliśmy tym torem, żeby, żeby dobrze o Ameryce, przynajmniej, przynajmniej w czasie wieczoru płytowego. Pan Robert, krótko, Elvis Presley to pokora, odwaga, charyzma. Zderzenie cech, które współcześnie czasem kłócą się. Taką radość panowie zrobili mi tym albumem. Pozdrawiam serdecznie. Y, pan Paweł, aż trudno uwierzyć, że to jeden człowiek. Pozdrowienia z Łodzi. Pan Wiesław mm, z Krakowa. Przede wszystkim głos Elvisa wprowadza nas, a właściwie zabiera w inny świat, klimat, trochę jakby nas otula. Zaczynałem słuchać muzyki rockowej, w tym Elvisa, mając 15-16 lat, więc było to już około 35 lat temu. Nie znałem wtedy jeszcze angielskiego, albo znałem dosłownie kilka słów, a mimo to czułem, że te piosenki wyrażają emocje bardzo mi bliskie, które wtedy towarzyszyły mi jako bardzo młodemu człowiekowi. Dla mnie to przede wszystkim głos Elvisa. Nie chciałbym być zbyt sentymentalny, ale słuchając teraz płyty w wieczorze, ta muzyka ma wciąż moc przywoływania emocji, które które są mi bliskie. Pan Bogdan z Wrocławia, nasz stały słuchacz, y, przypomina nam wszystkim, właśnie o tym też mówiliśmy na początku, cytuję, z pewnością nikt nie mm, spróbuje zakwestionować wkładu, jaki Presley wniósł do muzyki rock'n'rollowej, and popu szerzej popularnej. Jednak popatrzmy na datę prezentowanego dziś wydarzenia. To rok, przecież, w którym ukazała się płyta The Dark Side of the Moon. Elvis w pewnym momencie utkwił w wypracowanej stylistyce, był w tej stylistyce mistrzem, to trzeba przyznać. A że mał, miał miliony wiernych fanów, więc takie przedsięwzięcia skazane były na sukces komercyjny. Z mojej perspektywy jednak Nastolatka lat 70. ze swoją aparycją sceniczną był już wtedy postacią karykaturalną i nie do zaakceptowania. Ktoś przywołał tu Michaela Jacksona, którego też wolałem słuchać niż oglądać, ale podstawowa różnica między tymi dwoma polegała na tym, że Jackson sam napisał większość, no przynajmniej połowę swoich wielkich hitów z dorosłego okresu działalności. I dlatego, jak dla mnie, ten drugi zawsze będzie wyżej w hierarchii muzyki, która nie jest dla mnie pierwszym wyborem. Jako jazz fan dodam jedynie, że sekcja blachy brzmi w tym nagraniu jak trzeba. Słychać bardzo zapracowanego perkusistę, wielki plus i czasami przesładzający, nieco wręcz komiczny chórek. Pan taka była konwencja, taka, taka była konwencja, konwencja sweet music, prawda? To prawda, y, że to jest jasne, że Elvis żył w bańce, że nie, nie, nie był wypuszczony, nie, nie, nie poznaliśmy go w Europie, nie przyjechał do Europy. Nie doszły do skutku jego spotkania z wieloma muzykami, ale też przez to jest on tak osobny, w tych nagraniach, ale kiedy przetniemy historię czasu i spojrzymy, co, co działo się w 73 roku, no to byśmy mogli tu długo jeszcze o tym opowiadać. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz marginalną, ale akurat w programie drugim y, możemy, możemy zauważyć kwestie głosowe zwłaszcza w tych ostatnich utworach. Ja myślę, że gdyby tak się zdarzyło, a mogło się tak zdarzyć, że Elvis y, no wybrałby drogę, na przykład rodzice by mu zasugerowali, wybrałby drogę edukacji wokalnej i wylądowałby na gruncie muzyki klasycznej. On był świetnym tenorem, prawda, czy, czy, czy barytonem. Nie wiem, jakby określić, ale on miał warunki głosowe przekraczające wszystkie gatunki właściwie. Nadzwyczajny zupełnie, poza osobowością i poza tym nerwem rock'n'rollowym, bez którego trudno sobie wyobrazić wykonawstwo w tym gatunku, prawda? Tak. Trzeba się urodzić z tym timingiem. To jest w ogóle poza dyskusją. Niemniej pochylmy się nad gatunkiem głosu, prawda, gdy wchodzi w wysokie rejestry. To był wielki talent. To co powiedzieć Tomku o głosie Johniego Kesha? Nie wiem, <laughs> nie wiem. Państwo już zaczęli pisać na temat Kesha, który jest jednym z absolutnie ulubionych naszych artystów w wieczorze płytowym. Mm, Słuchamy dziś jednej z najsłynniejszych, takich ikonicznych płyt koncertowych. No i dalej czekamy oczywiście na Państwa głosy. Za 8 minut wybije północ, ale y, Państwo piszą wspaniale. Wieczór płytowy małpa polskieradio.pl na Facebooku także działamy. No i przechodzimy, prawda, do, do jasne, słuchania y, jasne. drugiej płyty nagranej w mm, całkowicie e, odmiennych warunkach. Kesz nie po raz pierwszy w wieczorze płytowym oczywiście. Oj tak. I nie po raz pierwszy więzienny Kesz, bo, <laughs> bo słuchaliśmy tak. już, e, już płyty At Folsom e, Prison, która ukazała się rok wcześniej. No te, te decyzje, ten powrót Kesza, to jak udało się całą tę koncepcję przelać na, na, na mikrofony, na płyty, doprowadzić do nagrań, to jest też oddzielna historia. Trochę mówiliśmy o tym prezentując płytę poprzednią, no bo mówimy o wysoko nakładowych albumach, Columbia, Mm, to są albumy ikoniczne, także ze względu na, na chociażby okładkę tej płyty, której e, słuchamy. To zdjęcie Jima Marshalla, uważane za jedną z najważniejszych takich ikonicznych okładek e, w muzyce e, rockowej. No to przenosimy się pomału, proszę Państwa, do więzienia stanowego San Quentin y, w Kalifornii. Powiedzmy przy okazji tutaj przerwę, bo y, przerwę Ci, bo sprawdzałem y, gdzie, czy przypominałem sobie, gdzie leży San Quentin. Nie byłem tam wprawdzie, nie byłem pensjonariuszem tego, tej instytucji, ale to jest też zatoka w San Francisco. Też, ponieważ słynne więzienie Alcatraz, które jest muzeum, to jest... ono się mieści na wyspie. No właśnie. Natomiast San Quentin jest na wybrzeżu, północnym wybrzeżu, ale Zatoka San Francisco pozostaje tym, tą lokalizacją, powiedziałbym, obu więzień. E, Cash e, w absolutnie szczytowej e, formie po, po pewnym okresie no, absencji, Powraca, ma znakomity zespół. To są pierwsze nagrania, to jest pierwszy album Kesha nagrany bez jego wieloletniego gitarzysty, mm, założyciela Tennessee Two, Luthera Perkinsa, który zmarł kilka miesięcy wcześniej. I tutaj podczas tego koncertu słychać, jak, jak Cash składa hołd y, Perkinsowi. To było w ogóle takie nazwisko, które pojawiało się, warto podkreślić, on, on nie był spokrewniony na przykład z Karlem Perkinsem, który gra na, na gitarze tutaj. Zespół Kesha, świetnie skrojony, znakomicie brzmiący, właśnie z fantastycznymi gitarami. Mm, także, mm, także partie e, wokalne e, Carter Family, ten, ten zespół, który towarzyszył Keshowi podczas koncertów. No June mm, Carter, Cash, już żona e, Kesha tutaj, mm, tutaj razem, razem z nim na obu tych więziennych koncertach. Marshall Grant na basie, W.S. Holland na bębnach, no i gitary elektryczne Carl Perkins i Bob Wooton. Mm, koncert, który ukazał się oczywiście na longplayu wytwórni Columbia, e, który doczekał się różnych e, mm, też wersji, bo wydawcy mm, chcieli mm, producenci, aby te więzienne albumy Kesha, Folsom Prison i San Quentin, aby były albumami winylowymi pojedynczymi. Więc no, był ograniczony mm, czas trwania płyty ale my y, dysponujemy dziś y, świetną y, reedycją tego, tego albumu z 2000 roku. Mm, tym wyborem, produkcją tej właśnie wersji reedytowanej zajął się, zajął się Bob Irwin. Ukazała się w serii American Milestones. I właśnie tym mm, źródłem, tym zapisem się dziś y, posłużymy. W pierwszej części Big River, I Still Miss Someone, Wreck of the Old 97, I Walk the Line, Darling Companion – i Don't Know Where I'm Bound i zakończymy e, utworem e, Starkville City Jail. Tak kończyła się strona pierwsza e, longplaya i my tutaj też postawimy kropkę po pierwszej części tej wspaniałej płyty. Johnny Cash at San Quentin, część pierwsza. exotic jazz. All right. Now I taught the weeping willow how to cry. And I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears I cried for that woman are gonna flood you, big river. And I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota. And it told me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport. And I followed you, big river, when you called. Then you took me to St. Louis later on. Later said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found a trail in Memphis, but she just walked up the bluff, raised a few eyebrows, and went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll it on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues down in the Gulf. She loves you, Big River, more than me. good to be with you. June said she knew there'd be some people from the South here tonight because some of you guys get out here in California, the damn place is so crazy, you just got to get something to eat some way, don't you? That's right. I'm glad to see you again. At my door, the leaves are falling. A cold, wild wind will come Sweethearts walk by together, and I still miss someone. I go out on a party and look for a little fun, but I find a darkened corner